50 languages. 68. 68. Grand, petit. Grand, petit. Grand et petit. Grand et petit. L'éléphant est grand. L'éléphant est grand. La souris est petite. La souris est petite. Sombre et clair sombre et clair. La nuit est sombre. La nuit est sombre. Le jour est clair. Le jour est clair. Vieux et jeune. Vieux et jeune. Notre grand-père est très vieux. Notre grand-père est très vieux. Il y a soixante-dix ans, il était encore jeune. Il y a septante ans, il était encore jeune. Beau et laid beau et laid. Le papillon est beau. Le papillon est beau. L'araignée est laide. L'araignée est laide. Gros et maigre. Gros et maigre. Une femme de 100 kilos est grosse. Une femme de 100 kilos est grosse. Un homme de 50 kilos est maigre. Un homme de 50 kilos est maigre. Cher et bon marché. Cher et bon marché. L'automobile est cher. L'automobile est cher. Le journal est bon marché. Le journal est bon marché.